Në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Oh yes. Oh yes. Si ishte po fundjava juaj? Është shumë fresh. Është ftohtë, ah. po, e di. Ej po mos eh, mos e ekzagjeroni. E di të drejtën. E shtuna ka qen hangover fare. Hangover. Do thotë që e premtja ishte Jo, e shtuna për e diel mm. A, ah, e shtuna për e diel ishte po Domethënë e shtuna në mbrëmje Në mbrëmje Dhe nuk mbaj mend fare asgjë. Dhe s'mban mend të dielën në mëngjes. Kështu që e dielën në mëngjes ishte hangover. Po e diela ka qenë Nuk e di pse pashë nga Jeri. Po, po. Kush e dehu Altin? Kush e Nga këtë shoqëri. Olta, më fal, më fal Jeri, me ty mbarova punë. Olta kush e drogoi Altin të shtunë në darkë. Ah, shoqëria, shoqëria. Po ajo tjetra, jo, jo, jo ne. Lori me, me kë bëri dashuri? A Lori? Ja, Lori, Lori si pishtarmbajtësi në këtë rast. Po, gjithsesi, ëm, um, ia paske kaluar mirë domethënë. Po, shumë. Ku ishit? te Old House dhe pastaj te Tirana Rock. Okay. Vetëm kaq mban mend se pastaj mos e pyet. Pastaj fiket fiket pritet shiriti. Po, quhet blackout ajo. Jo që e mirë, jo që e mirë. Kur s'mban mend çka ke bërë, kur s'mban mend se si ke mbërritur në shtëpi, janë ato njollat me mor. Çfarë ndodh është dhe flas, nuk është ngaqë kam lexuar shumë revista shkencore, i di këto gjëra. Por çfarë ndodh është Kjo që arrin një nivel dehjeje, alkooli, mm -hmm. kur truri fillon dhe fik të gjitha proceset që nuk janë të domosdoshme, për shkak mm. se nuk po mban më. Mbingarkohet. Po mbingarkohet, pra është është shumë dhe dhe njëra nga këto proceset është memoria. Thotë mm. ai, "Ok, Stop incizimit. Le të vazhdojmë të shikojmë rrugën, domethënë të kemi shikimin, dëgjimin, edhe hapin, mhm. ekuilibrin, kështu që stop incizimit. Në një moment të caktuar ti mund të jesh okay atje, mhm. por të mhm. nesërmen thua, "Ore ça ndodhi?" Pas asaj pikës domethënë, "Po, është truri që për të ruajtur, si thua, energjitë, uh, fik disa nga proceset ku ndër uh, të tjera edhe kujtesa." Domethënë gjumit. Absolutisht. Ani. Gjithë. Fik gjithë dritat. Po. Edhe hiqe kabllin. Po, hiqe kabllin. Si po shkon aksioni Olta? Vazhdon. Aksioni për energjinë. Po po, vazhdon. U liruat ju? Po. Kë të kishin arrestuar ty? Jo, jo, mua më arrestuan. Kishin arrestuar gocën. Goca, jo. goca një vjeç. Ajo s'paguan asnjëherë. S'ke paguar, ja ku i ke faturat. Po. po. Gocën edhe edhe një nip të vogël. Edhe fliste, bënte sikur s'kuptonte, bënte sikur sa vajti ajo, apo s'e mbushi vitin akoma. Akoma ja. Njëmbëdhjetë muajshe, po të shkon edhe njëmbëdhjetë muajshe. Është tamam për burg. Se nuk kthen përgjigje. Po. Mirë, në burgun e të vegjëlve. Ka një çu. Nice. Okej, okej, mm. okej. Do ta nisim zyrtarisht tani klubin e mëngjesit, miq, ju përshëndesim.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 Puna më vonë u njoh si Mona Lisa. Në vitin 1792 u hap Universiteti i Guadalajarës në Meksik. Në vitin 1793 erdhi në jetë Stephen Austin, themeluesi kryesor i Teksasit. Në vitin 1839 shpërtheu lufta e parë e opiumit midis Kinës dhe Britanisë. Në vitin 1900, shfaqja e parë e automobilave në Shtetet e Bashkuara u hap në Madison Square Garden të New Yorkut. Në vitin 1903, Panamaja shpalli pavarësinë nga Kolumbia. Në vitin 1911, Chevrolet paraqitet në tregun automobilistik me Ford Model T. Në vitin 1918, Polonia fiton pavarësinë nga Rusia. Në vitin 1921, erdhi në jetë aktori dhe regjizori i njohur amerikan Charles Bronson. Në vitin 1954, Seria e parë e filmave Godzilla paraqitet në Japoni. Në vitin 1957, u dërgua nga Bashkimi Sovjetik Sputnik 2. Ishte ky sateliti i dytë i bërë nga njerëzit që u vu në orbitë dhe ishte i pari që dërgoi në gjithësi një kafshë, qenin me emrin Laika. Në vitin 1970, Salvador Allende u shpall president i Kilit. Në vitin 1972, Këngëtarët James Taylor dhe Carly Simon u martuan në New York City. Në vitin 1975, emisioni Good Morning America u shfaq për herë të parë në televizionin ABC. Në vitin 1984, Indira Gandhi u kremua në Shakti Sthal. Në vitin 1990, Gjermania Lindore dhe Perëndimore u bashkuan më pak se një vit pas rënies së murit. Në vitin 1998, Bob Kane, krijuesi i Batman, vdiq në moshën 83 vjeçare. Në vitin 2004, Hamid Karzai u shpall zyrtarisht fitues në zgjedhjet e para presidenciale të Afganistanit. This is Club FM 100.4. Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Okej, okay. uh, jeri është koha tani për një frymëzim edhe për sot mm -hmm. na mhm. e jep në këto çaste Dhe sot dita është për amvisat, është okay. dita që ju të tregoni respekt dhe sa më shumë dashuri për të gjitha ato gra që nuk kanë një punë, por rrinë në shtëpi dhe kanë detyrën akoma më të vështirë, se duhet kujdesen për shtëpi, për fëmijët. Dita e grave të shtëpisë. Mm -hmm. Mm. Dita e amvisave sot. Për të respektuar dhe për të bërë ndonjë surprizë bukur, pse jo? Të puthur duar. Pse jo të puthur duar të amvisave? Bukur do ishte. Nëse është t'i futesh vetë punëve, apo? Po edhe këtë mund ta bësh një ditë pak. Kokën poshtë divanit, shiko se çka atje. Mblidhe atë. Atë pluhur i dashur, pa, pa, pa. Ej, um, Maria, Pia, Grillo nuk ka asnjë lidhje me Kosta ose Vladimir Grillon. Mm -hmm. Është një qytetare kanadeze në fakt, e cila ishte ulur një ditë në vitin 2009 në shkallët e shtëpisë së saj. Mm -hmm. Ju e dini për shembull që nëse shkon në Google dhe do të shikosh një qytet, edhe do të shikosh atë që quhet Street View, ndonjëherë mund të hasësh gjëra nga më të ndryshmet. Dhe herë pas here, ne shikojmë në lajme për shembull që në Google Street View është kapur njëri duke vjedhur ose dikush tjetër duke ku di unë se çfarë. Ëh, mm -hmm. uh, po e vërtetë është. Kjo ka gjetur adresën e shtëpisë së saj dhe ka parë shtëpinë e saj. Dhe pastaj ka parë veten të ulur në shkallën para derës. Dhe ka vënë re që për shkak se ishte ulur dhe si të thuash mbështetur mbi brylat e saj në gjunjë, mhm. ishte në atë rahatinë e saj, domethënë. Gjoksi i ka dalë disi më pas. Ajo që në anglisht e quajnë cleavage. Jemi në Montreal, në në Kanada. Mm -hmm. Por kjo cleavage, kjo ky lugu i gjinjve, e ka shqetësuar shumë, kështu që ka hedhur në gjyq Google-in për 45000 dollar, ka thënë wow. që më kanë tallur shokët e punës në një bankë që nuk bëhet e ditur se cila, por një bankë e njohur, është quajtur në Kanada mm -hmm. dhe për shkak se mua më kanë dalë, thotë ajo, Unë kërkoj dëmshpërblim. Kërkoj dëmshpërblim tani Google e kishte fshirë, e kishte e kishte turbulluar fytyrën e saj. Mm -hmm, që nuk dallohej imazhi, por gjykatësi ka thënë që për shkak se makina e saj është e parkuar aty pranë dhe për shkak se rrobat e saj janë të identifikueshme, është e mundur, ka thënë ai, mm -hmm. që kjo vajzë të identifikohet, shihet se kush është. Google-i uh, nuk ka pranuar të paguajë asnjë cent Dhe ka thënë që për shkak se kjo është një vend publik, ne e kemi filmuar, e kemi fotografuar pa dashje me mm, makinë mm, sigurisht, mm. nuk ka qenë për qëllim, pse duhet ta paguajmë ne atë? Por në fund fare, do të dalë kjo e trinat pozicion. E, pse duhet të fundi të kupton? Po sigurt ka kalon ti rrugës për shembull, a mund të hidhesh ti në gjyq? Po. Që pse më pe? A ku di unë se çfarë? Gjithsesi që bën të kemi. Ëm ehm, gjykatësi ka vlerësuar se Google-i duhet ta paguajë atë jo 45000, por i ka dhënë 2250 dollar. Okej. Kështu që Maria Pia Grillo i ka marrë paratë e veta. 2200 2250 dollarë i bie 1125 për gji. Po, nga më shumë nuk se ti del në, e kupton, ajo vetë ka dalë, nuk është se e zhveshi ndonjëri në Google. Po. Tam. Gjithsesi, kaq kaq për këtë histori. Yes, ajo ja u dha. Nuk e kanë bërë akoma, nuk e kanë bërë akoma Google Street View në, në Tiranë. Kam parë për shembull që kanë bërë Greqinë, kanë bërë Bullgarinë, kanë bërë Rumaninë, vende pranë nesh. Mhm. Çfarë ndodh është një makinë vjen dhe kalon në rrugët e qytetit. Tam. Dhe pastaj kur ti ndodhesh në Google Earth, qoftë kjo në website apo në aplikacionin e shkarkuar në një nga këta telefonët inteligjent, Mhm. ti mund të afrohesh dhe në cepin lart të ekranit shfaqet një njeri i vogël i verdhë, të cilin mund ta marrësh me mouse apo me gisht nëse je në telefon Tam. dhe ta hedhësh në rrugë dhe kur e hedh në rrugë të shfaqet sigurisht një ti shikon pamje tre një pamje tridimensionale mm. po e jo tridimensionale por në një farë në një farë mënyre tani janë duket sikur je aty sa janë shumë të avancuara ato të qyteteve perëndimore po duket sikur ti je aty dhe mund të lëvizësh në rrugë e shikosh ngresh kokën lart a ulësh poshtë shikosh ça ka ndodhur dhe kjo makina kalon në rrugët e qytetit dhe ka mbi të një impiant që rrotullohet dhe mhm. fotografon mm -hmm. vazhdimisht çdo gjë që shikon, edhe në kënde të ndryshme, dhe pastaj gjithë këto imazhe mblidhen bashkë dhe bëhen një gjë e mrekullueshme domethënë për mendimin tim. Shumë punë. Ti mund të mund të shikosh për shembull paraprakisht qytete që s'i ke parë. Që s'i ke parë ndonjëherë. Edhe mund të fillosh edhe ta ludosh. Po. Isha për gjëra nga më të ndryshmet. Po. Kanë parë për shembull, kanë parë Jeri. Po Blendi. Po na tregoje. Je, jo, doja të. Pak vonë atë, se duhet ta diskutojmë. Do ta shikojmë. Edhe ta shohim njëkohësisht. Mm. Faleminderit Olta për kafen meqë ra fjala. Do të flasim pak sot në klubin e mëngjesit për diçka që e prekëm të premten kur kishim edhe Gimin këtu në mhm. studio dhe po flisnim për uh, librin Të martat me Morin një libër nga Mitch Albom, miq të dashur, një shkrimtar amerikan, një një histori e vërtetë e hedhur në letër, ë uh, gjatë muajve të fundit të Morit, profesorit të vjetër të kolegjit, i cili në prag të vdekjes nga ALS, ajo sëmundja që u bë e famshme edhe për shkak të kovës me akull që hidhej mbi kokë, ë uh, kishte për të dhënë informuan për këtë po, sëmundje. Absolutisht. Por Mori kishte ca mësime për jetën. Njëri prej të cilave ishte edhe fakti që Mori thoshte Kjo shoqëria jonë e sotme. Mm -hmm. Edhe sigurisht ajo ishte në 94-ën, por nga sa duket kjo rrymë vazhdon mm -hmm. e fuqishme madje. Shoqëria jonë e sotme është e obsesuar me rininë, me rininë e përjetshme në thonjëza, e cila nuk mund të jetë, por një një fiksim për t'u larguar nga ajo që është natyra e gjërave mm -hmm. që njeriu lind si fëmijë, rritet, plaket e vdes. Edhe të gjithë mund ta pranojmë këtë lirisht, do vdesim, nuk jemi të përjetshëm. Dhe është okay. Po. Është okay. Gjithë do plaken një ditë. Absolutisht, gjithë do plaken një ditë, por ti shiko se ç'ndodh për shembull. Lyerje flokësh. Se ah. që të rrjedh djersa, e kupton se ndryshe të hapet shumë. si vaj në lakra. Po nëse do ishin qime do mbaje shumë më tepër erë. Ka mundsi, ka mundsi, po le le të mos mbesim ah, peng te depilimi. Le të vazhdojmë me temën. Po faleminderit shumë Altin për këtë ndërhyrje. Të panevojshme. Ë, ah, do të thosha këtë që ke botoksin pastaj, mm -hmm. rrudhat e ballit, ke fryrjen e buzëve. Do të thotë, gjithçka bëhet për t'u dukur i ri, për të ngjarë sikur nuk e ke moshën, mm -hmm. sepse mosha nga sa duket, Është e frikshme sepse mosha është e padëshirueshme. Edhe Mori thoshte, "Ore, unë jam 78 vjeç dhe i gëzohem faktit që mbusha 78 vjeç. Mhm. Tani mm -hmm. është koha ime për të dhënë ca leksione, për të dhënë nga përvoja ime, për të treguar se kam jetuar. E nëse ka ca riosh për shembull atje, unë mund t'u them ca gjëra." Pyetja është, pse ky obsesion me rininë? Që e kemi dhe ne sot. Kjo përpjekje për t'u dukur të rinj, për të qenë të rinj, ky um, edhe edhe një nënvlerësim, dua të them, i moshës së tretë, që sidomos në Shqipëri, si në asnjë vend tjetër, shihet si mosha, e de, gjynah është plak. Mm. E kupton? Mosha në prag vdekjes. Jo mosha e e dhënies së mësimeve, jo mosha e pjekurisë. Mosha e, ku di unë tani, shumë vende të tjera për shkak edhe për shkak të situatës ekonomike, është mosha e udhëtimeve, mosha e më pak shqetësimeve. Nga sa sondazhet që kam parë, 80 vjeçarët janë më të lumturit. Më të lumturit nga të gjithë, po. sepse nuk ke më ambiciet e një 30 vjeçari, garën e egër, mm. e mhm. kupton streset e punës. Ato po, thjesht po shijon po. momentet e tua. Je 80 vjeç, i ke jetuar vitet e tua, i ke shpëtuar kaq e kaq sëmundjeve, po themi. Edhe tani po shijon, po pensionin. Po. Edhe nuk i ke më ato. Fëmijët i ke rritur, je bërë gjysh. Ke disa kënaqësira që në momente të tjera të jetës nuk i ke po. kaluar. Po, dhe të thuash që je 80 vjeç, do të thotë që që ke mbijetuar në këtë jetë që nuk është pa vështirësi. Ca vdesin që kur janë fëmijë, po. Ca vdesin të rinj, ca vdesin më herët se ç'duhet. Ti je 80 vjeç dhe mund të thuash hey, e jetova jetën. Ndërkohë që si shpjegohet kjo frikë nga të qenit 80 vjeç? Kjo padëshirë për të qenë 70 vjeç. Kjo fshehje e 60 vjeçaritetit tënd për t'u dukur si se do të dukesh sikur je 45 kur je 60. Apo jo. Kjo përpjekje e rremë në fakt, mm -hmm. sepse është sipërfaqësore. Kjo është pyetja që un kam për ju. Tani secili mund të japë mendimin e vet, por pse ky obsesion me rininë? Pse ky adhurim i gjithçka tjetër? E do të them dhe një gjë tjetër që ndodh uh, jo pak në shoqërinë tonë. Po të shikosh për shembull në pozicione shtetërore. Mm -hmm. Jo vetëm tani, por edhe më parë. Po në pozicione, po themi ministrore, apo të tjera, të tjera, të tjera. Ka njerëz që s'kan mbushur 35 vjeç akoma. Ëh. Mm. Dhe domethënë ka shumë riosha. Edhe edhe un jam i ri vetë, nuk nuk jam i asaj rrymës që rinia nuk duhet të marrë pjesë. Por Ku e ke përvojën? Ku e ke nga ana tjetër? Duhet kjo. Ku është, po, ku është pjekuria, ku është mosha, ku është ku janë mësimet e jetës? Se ca nga këta, e kupton, janë janë ndonjëherë tepër të rinj. Tepër të rinj. Mund të jenë shumë të zgjuar, shumë inteligjent, por përvoja, përvoja e jetës nuk është. Është një gjë që nuk fitohet mm. dot. Pa kaluar koha. Dhe ti nuk ke Dikë që ka parë e ka jetuar e që nuk e di, ndoshta jam gabim për këtë, por që e shikoj që obsesioni është sa më të rinj, sa më të rinj. Dhe di çfarë? Sa më të rinj janë, aq më budallenj janë. Në shumicën e rasteve. Po. Kështu që do eh, t'i prekësh, do të jetosh eh, edhe gjërat edhe në punë edhe përvoja e punës mm -hmm. pastaj do të tregojë nesër pasnesër se nuk është shkolla ajo që të jep se si mund ta bësh më mirë një punë. Absolutisht. Është përvoja. Po un Un mua më ndodh për shembull që se kam shkruar ca gjëra kështu herë pas here dhe kur lexoj gjëra që kam shkruar 10 vjet më parë. Ëh. Mm Ndonjëherë bëj ato kështu ato ato reagime që E kam thënë dhe këtë, e kam e kam menduar dhe këtë kështu sepse sepse kanë kaluar 10 vjet, po edhe gjëra që kam shkruar 5 vjet më parë. Ëh. Mm Reagimi është prap, po njësoj. Po, po se njeriu çdo ditë ndryshon, ndryshon, piqet, rritet. Do të rritet, e kupton, edhe thua që Prit o prit se paskam qenë çik çik i nxituar. Çik i nxituar, pak i ri, pak Kështu që kjo është. Kirurgji plastike, botox, mbjellje flokësh, tërheqje lëkure, heqje rrudhash, fryrje buzësh, moda e fundit, e ku di un prerje flokësh e kjo e tjetra e tjetra. Ky obsesioni me rininë si shpjegohet sipas jush? Mund na shkruani në 069 20 70 222 për mendimet tuaja 069 20 7.31 minuta në këto momente miq të dashur dhe dollari meqë ra fjala ka arritur uh, 111 lek sot në qoftë se ti blen mm. Wow Po, Ditë e mirë 111 Si ka mund se kjo rritje e dollarit Ta pra, folti Po mirë, po rime vetë një bje Po s'ka, gjëra që ndodhin ja, një herë rritet, një herë Kur është dollari mirë edhe ne mirë jemi Kur është dollari mirë, domethënë edhe ne mirë është. Po. Si si e cilëson Amerikën si mikun tonë ose babai i nuk e di çka ti. Okej, falim. Oh, jo, jo. Okej, ehm, jeri ka diçka për të thënë në lidhje me këtë temën e ditës sonë. Miq të dashur, ne kemi vendosur kështu për juve që sapo na bashkoheni, unë do ta lexoj shpejt e shpejt siç e kemi edhe në faqen tonë në Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit meqë ra fjala, kirurgji plastike, botox, mbjellje flokësh, Dhe gjithçka tjetër për t'u dukur më të rinj, pse ky obsesion me rininë pyesim në pamje, në sjellje, në individë që drejtojnë institucionet, pse kjo frikë nga mosha, nga përvoja, nga pjekuria, a është plakja vetëm paradhoma e vdekjes apo është stadi më i plotë i jetës? Moshë për të dhënë leksione mbi jetën. Shiko, operacionet unë do të bëj vetëm një sqarim të vogël. Po, operacionet apo rregullimet në moshë ndodhin edhe në moshë më të hershme, ëh. Dhe ne të gjithë e kemi parë, të paktën që ka shumë vajza në moshë shumë të vogël, 20 apo pak më shumë se 20, po. ë, që duan të ndryshojnë trupin e tyre se nuk ndihen komode. Doja të cilësoja këtë që nuk është vetëm pjesë e njerëzve që duan të duken më të rinj, por është një tendencë kjo që duket edhe te të rinjtë. Mm. Ë, Dhe sipas ë, studimeve të fundit është vënë re një rritje marramendëse e çdo gjëje që ka të lidhje me rregullimin e pjesës fizike. Okay. Madje madje unë po shikoja që fundshpina ishte një ndër operacionet më të kërkuara në Amerikë dhe pra, ka një rritje 54%. Sepse po zhduken ato dy, e ke parasysh? Kjo ndodh sepse gjithmonë duan të rinjtë, të mm. paktën të imitojnë uh, personazhet publike, Kim Kardashian edhe shumë e shumë të tjera. Mm -hmm. Dhe prandaj ka një rritje marramendëse deri Nëse dikur ka qenë 20%, të paktën vetëm për fund për fundshpinën. Sot janë shifra të Sot është rritur në 54%. Mirë, uh, në qoftë se ka një wow. rritje me 44% të operacioneve plastike mm -hmm. në zona intime femërore. E, kjo është diçka e fundit. Operacion plastik në zona intime, imagjino. Është skandal. 44%. Jo, po jo. mund të ketë një domethënie kjo, që në qoftë se ti bën operacion Po s'ka dalë për ty, më. Kjo është diçka që nuk duket. Kështu që, mm. kështu që kjo më shumë ka lidhje kam përshtypjen unë me sjelljen dhe stilin e jetesës që personi në fjalë kërkon të jetojë, mm. sesa me atë si se si se nuk të duket në po, trotuar, kur ecën rrugës, e kupton? Kjo është po, po. personale. Është personale, mm. po, është personale në lidhje me dikë tjetër. Në lidhje me dikë tjetër, po, kupton, se s'mund të jetë vetëm vetjake. Sepse dikujt do t'i jepesh në mënyrën time dhe kur t'i jepesh këtij djaloshit, po themin zonjëza, do të thotë ti të dukesh Ere, ka dhe meshkuj që bëjnë tjetër gjë. Kjo pastaj ka varësi në sjellje në çift. Në mm. ky lloj të paktën kështu e mendoj. Ky lloj operacioni ka të bëjë me marrëdhënien se si e sheh tjetri dhe se si ia vën në dukje diçka se jo të gjithë janë perfektë. Po, dhe tjetrin duhet ta preferosh ose duhet ta duash për atë që është. Nëse ti do marrësh dhe do vësh kirurgji plastike kudo se ty partnerja nuk të pëlqen, atëherë më mirë mos rri. Jo, po këtu e ke kështu. Ky është mendimi im. Nuk e vlen edhe unë këtë mendoj. Silvio, Silvio Berlusconi për shembull, njëri nga njerëzit që mund ta marrësh kështu si shembull të të plasticitetit. Të tërheqjes së çdo gjëje, derisa Silvio duket si si manekin tani. Një top plastik. Është i frikshëm. Po ka njerëz që me kalimin e moshës nuk kanë frikë nga vdekja, por kanë frikë nga nga plakja. nuk e pranojnë dot, duan gjithmonë të duken. Uh, tani unë nuk dua të bëj as pro jo, as kundra. Ne nuk jemi pleq, prandaj nuk mund të them, ndoshta po. ne do jemi më keq nga të gjithë. Për shembull vetë si individ, mund të jemi ne që që përfundojmë dhe i bëjmë gjitha këto. Po, nesër nuk e dimë as ne si do sillemi. Etj, etj. Kështu që, okay, mm. pa gjykime, pa gjykime. Mirë, um, ju e patë vajzën e cila për 10 orë rresht mm. doli në rrugët e New Yorkut për të treguar se çfarë i ndodh një vajze kur ecën vetëm, mm -hmm. edhe pse ishte me një t-shirt dhe xhinse dhe atlete në një mënyrë të thjeshtë, jo tani, provokative. Tregona pak çka ka ndodhur. Po, tani një djalosh tjetër duke marrë spunto nga kjo video se çfarë ndodh në rrugët e New Yorkut pse... kur vajza është vetëm, ka bërë edhe ai një video të vetën. Mm -hmm. Vajza është një parodi. kjo është një parodi për këtë. Madje ka meshkuj që për më shumë se 2 minuta uh, mund ta tokin dorën me ty, po, edhe pra, pa një. Po, ishte si ai, si ai që ecte për krah saj për uh, rreth 5 minuta. Mhm. Është njëri që bën çepalla për 5 minuta. Por uh, oh, hey buddy, want a Starbucks Që vjen vërdallë dhe merr shumë Shumë dhurata gjatë rrugës I love her, I love her Mirë Çuna dhe goca Adios është kënga që do të këndojë tani Ricky Martin në klubin e mëngjesit Ora është në 7:41 minuta, jemi në klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e hënë, data 3 nëntor, ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Ndërkohë jemi gati apo jo? Jo, akoma. Atëherë dua t'ju tregoj një histori vërtet interesante, pavarësisht se ka nisur me një ide të bukur, por nuk është mirëpritur. Bëhet fjalë për një çift në Kinë, në Shenzhen të Kinës, Javën e kaluar ata kishin ndarë edhe ditën e tyre të dasmës, do të martoheshin së bashku, por nusja ka pasur një ide uh, shumë interesante dhe shumë ndryshe. Tani kjo nusja, mm. donte të vinte në provë këtë çunin apo jo? Po, edhe për të parë, uh, se si do dukej ajo pas shumë vitesh. Çfarë ka bërë është është shfaqur ditën e saj të dasmës oh, wow, wow, me një make-up ndryshe mm. nga nuset e tjera sepse ka vendosur të dukej si 70 vjeç. Ditën e dasmës ka ardhur si 70 vjeçare. Është ka ardhur e veshur me të bardha. Me grimin e një 70 ah, vjeçare. Por grimi i saj ka qenë ndryshe sepse ka qenë që ajo të dukej më e vjetër nga ç'ishte. Dhe e, kur e ka takuar të dashurin apo bashkëshortin e saj të Burrin që ardhshëm, ajo do të merrte. i ka thënë do më duash edhe kur të plakem? Dhe kuptohet që reagimi i djaloshit nuk ka qenë aq i mirë. Jo, i tha ai. Nuk e ka mirëpritur. Jo., është acaruar aq shumë saqë e ka braktisur atë pikërisht ditën e dasmës tyre. Nuk i është dukur aspak interesante. Aspak tërheqëse. dhe tërheqëse njëkohësisht. Mirë shumë keq. Hmm. Tani edhe unë mendoj që ditën e dasmës surpriza të tilla nuk është se do të mirëpriteshin. Po është sa të vjesh. Po jo ditën e dasmës ti. Mund ta po bësh ditën e dasmës sepse mund të ndodhë të nesër. Mund ta bësh si lojë, për shembull, një ditë të bukur me diell. Edhe edhe ajo ditë e bukur me diell ishte, por ai nuk e kishte mendje ndoshta. Sketch thua, sketch thua ti. Mund të jetë edhe kështu. Mund të jetë. Mm, unë po mundohem unë që të bëj një anagram sa më të e kam një anagram. Sa më të komplikuar. Do ta bësh po më të vështirë. Do ta komplikoj, po. Do ta komplikoj pak më shumë. Do prisni edhe pak. Nuk nuk i vjen keq. Do ta do ta bëj kështu. E di si ta bëj. Do ta bëj uh, trung fare. Mund është fjalë trung? Po, është. Përdoret domethënë për të thënë po. që, okay, dakor. Mirë. Ndërkohë, ndërkohë, mm -hmm. unë do t'ju lexoj një poezi të vogël. Kjo poezi i kushtohet uh, kohës që jetojmë. Meqë ra fjala, dua të përmend që kolegu ynë Sokol Shameti, i cili punon në Top Channel dhe në Digitalb, mm -hmm. që është një gazetar aktiv prej vitesh tani më, uh, dhe shumë e njohin, ka nisur edhe kam përshtypjen që nuk është i vetmi, por ka nisur një ka një ide, ë uh, mendoj që është shumë e mirë, që quhet Sindikata e Punëtorëve të Medias. Dhe ka nisur fillimisht si një grup në Facebook, mund ta gjeni nëse shkoni në Facebook tek ose kërkoni aty në në ballinën e Facebookut Sindikata e Punëtorëve të Medias. Mhm. Mm Po mund të gjeni një grup atje i cili fton të gjithë njerëzit që punojnë në media. Qofshin këta domosdoshmërisht gazetarë, po jo vetëm, mm -hmm. edhe ata që mund të kenë role të tjera, si regjisorë për shembull, apo teknikë, apo ku di unë se çfarë tjetër, por njerëz që punojnë në media, shumë shpesh, shumë shpesh të keqpërdorur, shumë shpesh të injoruar, shumë shpesh të keqpaguar, shumë shpesh të papaguar, siç ndodh, muaj e muaj e muaj me mm -hmm. radhë. Dhe nuk ka midis gazetarëve ndonjë lloj bashkimi, nuk ka ndonjë lloj mirëkuptimi, nuk ka ndonjë lloj po thua. E vërtetë është kjo. E kupton? Secili shikon punën e tij. Secili, po ka dhe një frikë të madhe Alejandro. Autocensurë të madhe mhm. për shembull që nëse ti punon në televizionin X dhe televizioni X nuk ta jep rrogën, atëherë ti nuk e thua këtë. Duhet ta mbash sekret. Ashtu pak në televizionin X. Madje do të shprehesh i kënaqur. Po. Hera. Do dalish në ekran edhe do thuash, "Hey, sa të kënaqur jemi ne." E kupton se çfarë? Më i miri. Një lloj botoksi edhe ky mendor. Mund të thuash, po. Kështu që um, në këtë kontekst, doja që ata kolegë që na dëgjojnë, të shkojnë dhe të kërkojnë në Facebook për Sindikatën e Punëtorëve të Medias se kjo mund të kthehet në diçka që do të ishte e mirë për ata që punojnë në media. Siç janë të mira sindikatat për punëtorët. Edhe në këtë kontekst dua të lexoj këtë, janë vetëm disa strofa nga një poezi e Odenit. WH Oden e ka shkruar këtë në vitin 1939. Mhm. Mm Ah, më pak, kështu që pothuaj se po afrohemi 100 vjeçar, po. Po. Gjithçka kam është një zë për ta zhbërë gënjeshtrën e palosur dhe rrenën e autoritetit. Ngrehinat e të cilit pushtojnë qiellin. Shteti as nuk ekziston dhe askush nuk ekziston i vetëm. Uria nuk u lë zgjedhje tjetër. Qytetarëve a policisë. Duhet ta duam njëri-tjetrin ose vdesim. Ok, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. Tani është 7:53 minuta, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oldën dhe Lorin. Good morning to you. Tarara tarara tarara tarara tarara. Atëherë, um, kemi një temë për diskutim për ditën e sotme që ka të bëjë me uh, plakjen, me moshën, me vonesën e saj, me gjithë mënyrat e ndryshme që ne përdorim për ta shtyrë sa më shumë për ta fshehur sa më larg. Miq, ë, uh, kirurgji plastike, botox, mbjellje flokësh dhe gjithçka tjetër për t'u dukur më të rinj. Pse është pyetja ky obsesion me rininë, me pamjen, me sjelljen, me individët që drejtojnë institucione ndonjëherë? Pse kjo frikë nga mosha, nga përvoja, nga ku di unë, pjekuria mm. ndonjëherë? A është plakja vetëm paradhoma e vdekjes apo është ky stadi më i plotë i jetës? Si i thua? Është një jetë e plotësuar, e jetuar deri në fund. Kjo është pyetja që ne kemi për ju sot dua të lexoj një mesazh që ka ardhur nga Orgi, mm -hmm. sot mëngjes thotë një njeri që realizon dëshirat e rinisë nuk ka frikë të plaket. Rob të rinisë artificiale mendoj se bëhen ata që janë të parealizuar në ndonjë nga fazat para pleqërisë. Plakja duhet të ketë bukurinë dhe paqen e vjeshtës. Kur ti ke korrur të mirat e një jete, të jetuar bukur dhe me dashuri. Mm -hmm. Më pëlqen se si e thotë. Si vjeshta e jetës. Po, secila stinë ka vendin e vet apo jo. Ka vend bukur për të. Imagjino. Rinia, thotë dikush tjetër që ka një mendim disi ndryshe, është e paçmueshme. Në rini mund të bësh shumë gjëra që nuk i bën dot në moshë kur je më i madh, thotë, por je edhe më i bukur dhe ke edhe këtë bukuri që mundohesh ta zgjasësh sa më gjatë, qoftë edhe në mënyrë artificiale sepse mendon që vitet nuk kanë kaluar dhe ti je akoma larg plakjes dhe në këtë mënyrë je larg vdekjes. Okay. Mhm. Mm Raldi thotë nuk mendoj se jam i aftë të jap një mendim të saktë sepse përveç se nuk kam bërë operacion asnjëherë thotë, jam dhe shumë i ri për të mbjellë flokët, por mendoj se nevoja për të dukur i, i ri lidhet me dëshirën për të qenë i apo e bukur. Kjo dëshirë na shtyn të duam të dukemi gjithmonë dhe më mirë dhe të jemi dikush tjetër thotë. Unë mendoj që bukuria lidhet me rininë, jo rinia me bukurinë në atë sens. Domethënë që kur ti je i apo e bukur, mm Ti je i apo e bukur sepse dukesh i ri. Pra ky mhm. përfundimisht është tek rinia që synon. Pra. Absolutisht po. Edhe sepse në qoftë se nuk e di, unë kshu të paktën e mendoj, e mendoj që funksioni është biologjik dhe biologjikisht njeriu i ri është njeriu viril që mund të bëjë fëmijë, e ku di unë tani është. Është që je i fortë apo je e fortë. Kështu që sado në një farë moshe, unë mendoj sado operacione të bësh për të dukur më i ri, Nuk e më takat Blendi, pra do dukesh po, i vjetër. Ka për shembull, ka për shembull që kur një burrë i lyen flokët, nga thinja i mbulon me të zezë, mm. e bën këtë për të dukur më i ri, për të dukur nga 40, 30 po them. Mhm. Mm Sepse kur je je i bukur George Clooney ishte ishte thinjosh që 30 vjeç për shembull, po nuk i lyente. George Clooney ishte, ishte simpatik, bukur, po pra. Për mua më më i bukur në një moshë më të madhe se sa kur ishte më i ri. Ndonjëherë uh, njerëzit plaken bukur. Mm -hmm. Apo jo, ke vënë sa mirë plaken ca, sa keq plaken ca të tjerë. Kështu që duhet të jesh me fat, domethënë është e vërtetë ajo. Mm -hmm. Është e vërtetë. Shikon ca njerëz, për shembull, ca aktorë ndonjëherë, jo këta që janë transformuar, por ka aktorë apo aktore, por sidomos te meshkujt kam vënë re që që është, është më e spikatur kjo, pa. Po. që e shikon i ri dhe thua, "Ah, më mirë, kurse kur është kur është pjekur, ku di unë ka ka një tjetër Është bërë më më më simpatik, më i pashëm. Okej. Okay. Ne e kemi një anagram miq të dashur siç ju premtova, uh, ua kam treguar një anagram këtu në studio. Anagram, eh, që para, ta heq trurin. Para 5 minutash dhe nuk kam akoma një përgjigje të saktë as nga Jeri as nga Olta që zakonisht i han anagramat për mëngjes. Ja ku vjen. Anagrama në klubin e mëngjesit. Për një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches, miq të dashur anagrama e ditës sot më është Pozitarmina. Pozitarmina 0-6-9-20-70-22-2 Ai që e zgjidh i pari ka përfituar një orë dore Si kjo që mbaj unë Nga miqtë tanë tek Premium Watches Tepër vështirë nuk shumë Pozitarmina P-O-Z-I-T-A-R-M-I-N-A Z I T A R M I N A Pozitarmina është anagrama e ditës sotme në klubin e mëngjesit Kush e zgjidh fiton orën Pozitarmina Shkojmë tek The Script tani No Good in Goodbye është titulli i kësaj kënge Dhe e dëgjojmë së bashku deri në lajmet e orës 8 Ju kujtoj edhe njëherë 069 20 70 222 SMS në 069 20 70 222 Për të zgjidhur Ka qenë edhe një film. E, po, jo, unë ah. flas për legjendën e përbotshme. Mirë, po ka qenë edhe një film që mua m'u kujtua tani. Me Meryl Streep. Mm. Po, ë, uh, la. Që pinin atë po, lëngun. Po, po. po. Çfarë quhet? Death Becomes Her, është titulli origjinal i saj. Death Becomes Her. Ëm um, La Morte si fa bella, ka pasur mm. versionin italisht. Tani, Kemi dhe një anagram për ditën e sotme. Pra, duam që të marrim mendimin tuaj për këtë. Pse njerëzit mendoni që mundohen ta fshehin moshën e tyre? Sa më shumë frikë nga plakja, sa më shumë adhurim për rininë. Kjo ndodh në Shqipëri, por jo vetëm, edhe ndonjëherë në mënyrën se si shoqëria organizohet. Ndonjëherë njerëz pa përvojë, njerëz pa mund të themi edhe pa pikën e sensit, vendosen në pozicione kyçe. në institucione për shembull, sepse janë të rinj, janë energjikë, por janë bashkë me këtë ndonjëherë, jo gjithmonë, edhe budallenj. Kjo nuk është për të thënë që të rinjtë nuk vlejnë, absolutisht, përkundrazi, por edhe kjo obsesioni rinia, energjia, rinia, energjia. Shiko se ku na ka çuar. Kemi pasur kryeministra 30 vjeçarë. Jo më jo një herë por disa herë. Mm -hmm. Kemi pasur edhe pleq të rrufi absurd. Ëh. Uh, Kështu që keq andej keq këtej. Por mendoj që mosha e tretë Mosha e pjekurisë, mosha e përvojës do duhej që të begenisej. Ktu në Shqipëri shihet si mosha e vdekjes. Po shikohen pensionistët po. si të mbaruarit, mm -hmm. e kupton, mhm. e shoqërisë si si fund, mos të jesh pensionist se ke marrë fund, praktikisht nuk vlen përveç se një herë në 4 vjet kur duhet të votosh. Përndryshe, po këtu dhe ata që janë më të rinj kanë dalë në pension para kohe. Jo. Ëh. Duhet jemi realistë. Është vërtetë kjo. Mirë, Pozitarmina është anagrama e ditës sotme. Pozitarmina Miq të dashur Dua t'ju ndihmoj pakëz fare Sepse mbas pak minutash do të kemi Edhe shpalljen e një fituesi Jam i sigurt për uh, anagramën e sotme P-O-Z-I-T-A-R-M-I-N-A Pozitarmina 069-2070222 Nëse i rirendisni këto gërma Do të formoni një fjalë të gjuhës shqipe Unë e kam marrë nga fjalori Në fakt Pakëz pakëz e ftohtë si, e vetmuar dhe pa dashuri. Pa dashuri. Po. Mm. Okej. Okay? Si për veten tënde. Eh. Pakëz e ftohtë e vetmuar dhe pa dashuri. Pozitarmina, mm. një mënyrë të jetuari apo të qeni. Okay? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Dhe kjo na sjell tek zëri i përgjuar për ditën e sotme, loja jonë me Altinin, ku një personazh vjen me zërin e ndryshuar, le të mundohemi të identifikojmë se kush është. Ne jemi një shoqëri totalisht e politizuar dhe sa më shpejt që të shkarkohemi nga kjo, aq më mirë do ta kemi punën. Sepse për popullin shqiptar po bëhen njësoj të padëshirueshme qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike. Oh, oh, oh. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë, këtë zotëri. Miq të dashur, mhm. kush është ky personazh? Është personazh i njohur. Mm -hmm, Unë nuk arrita ta dalloj. Një personazh shumë i njohur atëherë, le ta dëgjojmë edhe një herë. Ne jemi një shoqëri totalisht e politizuar dhe sa më shpejt që të të shkarkohemi nga kjo aq më mirë do ta kemi punën. Sepse për popullin shqiptar po bëhen njësoj të padëshirueshme qoftë Partia Socialiste qoftë Partia Demokratike. Po. Që është Është goxha pranë realitetit, duhet thënë. Ëm, um, atëherë, Po gjithsesi, ky personazh kështu i thotë gjërat, i thotë troç, troç, troç. Troç, është një është një troç personazh, miq të mhm. dashur. Mm -hmm. Nga ata që mungojnë. Okej, okay, um, mirë, juve mund ta zbuloni, a të tentoni ta zbuloni në 069 20 70 222 se kush është ky djalosh? Unë dua që të bëj dhe një pyetje nga prit prit se e di tani, një pyetje nga lajmet. Faleminderit Altin. Kjo pyetje nga lajmet kërkon të di se sa është totali i buxhetit të ri miratu, miratuar nga qeveria. Buxheti për 2015 është miratuar dje dhe ka një shumë totale. Sa do të jetë buxheti i vitit 2015 në total, flasim se ka pastaj zëra të ndryshëm. Në total, sa do të jetë buxheti i vitit 2015 është pyetja për ju. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Mm -hmm. Do Kalojmë në muzikë. Ëh, uh, kohë për muzikë nuk kemi, prandaj po do kalojmë në një hapësirë të vogël, po në një grimcë të vogël. Një një grimcë, mund të ngresh pak uh, muzikë nga kjo? Ky është momenti samba në klubin e mëngjesit miq të dashur. Buena Vista Social Club. Ok, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur, ju përshëndesim. Ej, goca jonë Rita Ora me ca probleme të vogla me Twitterin. Ëm um, Që nga viti 2009, Rita Ora, Rita Ora është munduar që të çajë në tregun amerikan, por nga sa duket, gjërat nuk po shkojnë po aq mirë sa prisnim, e madhe në Britaninë e Madhe, uh, por jo dhe aq në kontinentin tjetër. Ca nga fansat e muzikës, për shembull thonë që Iggy Azalea bashkë me Rita Orën është si të hash drithra me ujë. Oh, Ku uji është Rita. Rita. Sigurisht. Ah, po gjithsesi, çka ka ndodhur është që për Halloween Rita Ora ka shkruajtur në Twitter miq të dashur. Mhm. Mm ka shkruajtur në Twitter se do të nxirrte një këngë të re të hënën sot pra, sot. Mm -hmm. në mhm. rast se ky tweet do të merrte 100.000 retweete. Pra nëse njerëzit do të bënin si thua share 100.000 herë. Ë uh, dhe Rita ka rreth 3.9 milion ndjekës në Twitter. Mm -hmm. E megjithatë, megjithatë, ja, tweeti i saj Lori ka nxjerr vetëm uh, ka bër vetëm rreth 2.000 retweete. Oh, nga oh, nga 100.000 që priste Rita Ora, sepse thotë këtu dropping my new song Monday if this gets more than 100.000 retweets. Nuk ka ndodhur. Nga 3.9 milion njerëzit, vetëm vetëm 2 mijë veta e kanë bërë share atë që Rita Ora ka dashur që thotë dhe një fanse e saj, Flutura, e ka emrin këtu, ka shkruajtur, "Ej, ku janë 3.9 milion fansat kur duhen?" Mm. Mm. Edhe Rita Ora e ka retweetur edhe këtë, por pastaj i ka fshirë edhe tweetin e saj të parë. E ka fshirë fare, po, atë ku premtonte muzikë të re nëse do të merrte 100.000 shere, por mm. e ka fshirë edhe këtë retweetin që i ka bërë uh, Fluturës. Tani çka ka ndodhur është që më vonë, më vonë, mm -hmm. Rita ka shkruajtur një tweet tjetër ku thotë uh, ma kanë uh, hakeruar tweetin. Nuk isha unë, thoshte, që premtoja muzikë të re. Ah. Gjithsesi, njerëzit nuk e kanë besuar. Njerëzit nuk e kanë besuar shumë veta kanë thënë, "Aha, okay, mirë. Okay, sure." Mirë Rita mirë. Mirë, vetë po po. Disa prej tyre madje i kanë e kanë folur edhe më rëndë se aq ia kanë. Nuk kuptohet. thënë gjërat. Troç por Rita Ora nuk po çan dot në tregun amerikan. Amerikan. Akoma uh, figur, thonë ca njerëz thonë kush është Rita Ora? Oh, po, po duhet thënë që është pak e vështirë, nuk po. është kaq e. Ndryshe nga Bleona që e çau më po, dysh tregun amerikan. Po të pyesësh për shembull në rrugët e New Yorkut kush është? Unë vetëm Bleonën e njoh. Gjithë e njohin. Gjithë e njohin. Gjithë e njohin. Po. Ritën jo, Ritën jo çuditërisht. Kështu që e vështirë, e vështirë. Tani është akuzuar që shumë nga ndjekësit e saj, ëh, mm në në Twitter janë në fakt të blerë, janë të mhm. blerë, prandaj nuk i përgjigjen. Janë numra, si mm, thua, është të blerë kom. Është një faqe e cila quhet uh, Twitter Audit mhm. ose auditimi i Twitterit, i cili thotë që rreth 1.9 milion nga 3.9 milionët që ajo ka, janë në fakt uh, numra të blerë. Po, janë uh, numra të blerë. Nuk janë aktiv. 1.3 milion janë Edhe më që e ka bërë kështu T'i blinte edhe këto 100.000 Mund të kishe blerë pra po. Dilte e nderuar vet pak. Mblidhte mendjen. Dhe është ja gazeta. I kërkoj, ia dhanë. Sa njerëz eh, tallen sot mëngjes e mbani mend thonë kur eh, Rita Ora na kërcënoi me një këngë të re. Ajo është me të vërtetë e frikshme. Gjithsesi. Okej, okay, mirë. David Guetta, Sam Martin do të këndojnë tani. Kjo është Dangerous në klubin e mëngjesit. Kur të themi mirupafshim do të kemi edhe fituesin e anagramës së ditës së sotme. Po, Zita Armina ishte anagrama dhe kishte të bënte me një njeri që ose ose një mënyrë të jetuari mm.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 Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani A e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ja cilat janë hobet më të shtrenjta të vipave Rihanna ka mani të ndryshojë shpeshherë lukun e flokëve, përllogaritet se stilistja e saj personale fiton nga dy mijë deri në tre mijë dollarë në ditë për shërbimet ndaj flokëve të saj. Këngëtarja Celine Dion mendohet se ka në garderobën e saj rreth 1000 palë këpucë me vlerë rreth 1 milion dollarë. Kohët e fundit mendohet se ajo e ka trefishuar këtë sasi, që do të thotë se ajo ka shpenzuar për këtë qëllim rreth 3 milion dollarë të tjerë. Joan Rivers, aktorja ka mani ndërhyrjet kirurgjikale. Supozohet se ajo ka realizuar rreth 700 të tilla. Vetë ajo deklaron se çdo javë i duhet të bëjë diçka të re në trupin e saj. Përllogaritet se ajo ka shpenzuar për këtë qëllim rreth tre milionë dollarë. Katie Holmes dhe Tom Cruise, Mania e tyre ka të bëjë me vajzën Suri. Pas ndarjes, Tom derdh në emër të vajzës katërqind mijë dollarë në vit, shumica e të cilave shkojnë për rinovimin e garderobës së saj. Në total, shpenzimet për blerje për Surin shkojnë nga 3 deri në 8 milion dollar. Charles Barkley, bixhozi ka qenë mania e ish-yllit të NBA, aktualisht komentator sportiv. Përllogaritet se për këtë ai ka shpenzuar 10 milion dollar. Scott Storch, mania e tij është akoma më e keqe. Vlerësohet se ai ka shpenzuar 30 milionë dollarë për blerjen e kokainës në vetëm 6 muaj. Jay Leno mendohet se ka koleksionin më të shtrenjtë të makinave në botë. Në garazhin e tij numërohen mbi 200 makina luksoze të shtrenjta të kohëve të ndryshme, me një vlerë të përgjithshme prej 50 milionë dollarë. Ralph Lauren, miliarderi i modës, është gjithashtu një i apasionuar pas makinave. Vlera e tyre e kalon pesëdhjetë milionë dollarë. Allen Iverson, një prej lojtarëve më të paguar në NBA, kishte maninë e bixhozit ku kalon pothuajse të gjitha të ardhurat e fituara nga sporti dhe reklamat. Mendohet se kjo shumë duhet të jetë rreth dyqind milionë dollarë. Ai është bërë kaq problematik saqë kompania që e sponsorizonte Reebok i ka lënë pa dhënë tridhjetë milionë dollarë, të cilat i ka hequr mënjanë për t'ia bërë të përdorshme prej tij vetëm kur ai të ketë mbushur moshën pesëdhjetë e pesë vjeçare.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 Miq të dashur ishte pozitarmina dhe do të thotë Mizantropia. Mënyrë të jetuari larg shoqërisë veçuar e pa ndonjë dashuri. Mhm. Mizantropi që do vetëm veten e tij. Mizantropia. Kjo duhet të thënë që truhejse, po. Kur në emision unë dhe Jeri nuk i kemi rënë tavolinës me kokë. Jo, po ka një ditë, ka një gjithmonë një një herë të parë për të rënë tavolinës me kokë poshtë. Është diçka që dihet kjo. Po, Ej, ndërkohë fituesja është mhm. Kozeta mm -hmm. 090 i mbaron numri, fiton orën nga Premium Watches. Bravo, bravo Kozeta. Kozeta, bravo. E ka merituar. Kozeta e ka merituar mizantropia ishte pozitarmina për uh, ditën e sotme miq të dashur një anagram e vështirë. Ndërkohë dua të dëgjojmë edhe një herë këtë zërin e një personazhi, Altini thotë shumë i njohur, unë nuk e kam idenë më të vogël me thënë të drejtën se kush mund të jetë, por ta dëgjojmë edhe nëse ju e dalloni dot në 069 20 70 222 mund të dërgoni emrin e tij. Ne jemi një shoqëri totalisht e politizuar dhe sa më shpejt që të të shkarkojmë nga kjo, aq më mirë do ta kemi punën. Sepse për popullin shqiptar po bëhen njësoj të padëshirueshme qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike. Mhm. Çfarë kanë thënë Olta? Më kanë thënë që është Gramoz Ruçi. Jo. Ben Blushi. Jo. Jo. Po skizë të thoshtë Ky nuk mund të jetë Nuk mund të jetë pjesë e Partisë Socialiste se ky po, po thotë që Partia Socialiste bashkë me Partinë Demokratike po bëhen njëlloj të padëshiruara. Ky s'ka si të jetë pjesë e Partisë Socialiste se ky po thotë një të vërtetë. Dëgjoje dhe një herë, dëgjoje dhe një herë se ç'thotë Olta Po. Ne jemi një shoqëri totalisht e politizuar dhe sa më shpejt që të shkarkojmë nga kjo, aq më mirë do ta kemi punën. Sepse për popullin shqiptar po bëhen njësoj të padëshirueshme, qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike. Mhm. Tani, kjo është një nga gjërat që ndodh kur je pjesë e partive. Me hir apo me pahir, do mhm. duhet që të mbash uh, vijën e e, e partisë. Duhet ta hedhësh vallën. Ndodh për shembull që një parti del dhe bën deklarata dhe ka shumë të drejtë. Ka shumë të drejtë. Për ato që thotë, e ndodh që e njëjta parti të dalë dhe të bëjë të tjera deklarata, të cilat janë të turpshme, të frikshme. Edhe ndodh që këto t'i bëjë i njëjti njeri. Herë del e thotë diçka për cilën mund edhe ta, ta duartrokasësh, bravo i qoftë, kshu është. E del pastaj dhe thotë edhe ca gjëra që janë fakt më komplet, mm -hmm. sepse partia kërkon nga ty lloj-lloj gjërash. Kuptohet. Lloj-lloj gjërash, se këto nuk janë vetëm fjalë. Duhen dhe vepra. Po. Mirë. Ky është gazetar Eltinia? Personazhi? Është mediatik. Po, po mediatik, do të thoja. Mediatik, mediatik. Është mbi mbi 40, mbi 40. Mbi 40 një mediatik opinionist mbi 40 miq të dashur. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-27-12-2 Ndërkohë, unë kisha dhe një pyetje nga prit, prit se e di Qeveria ka merituar, ka meratu, miratuar, merituar Edhe meriatuar Ka miratuar buxhetin për vitin 2015 Dhe ky buxhet në total arrin në 470 miliardë lekë A e dëgjuat Wow. A e dëgjuat miq të dashur? 470 miliardë lekë ose 4.7 miliardë dollarë, siç e kanë quajtur disa, edhe pse sot dollari është me 111. Po, që për tabler. I bie më shumë. Uh, Arti fiton dy bileta për në Cineplex. Mm, mm, mm. Pasi e kapi i pari. Mirë, faleminderit. Atëherë tjetër? Po, do të kemi një tjetër nga prit prit se e di, le ta shikojmë. Nëse juve miq të dashur keni qenë në vëmendje gjatë fundjavës, Ka pasur protesta të tifozëve të kombëtares shqiptare mm -hmm. në disa vende të botës. Kanë qenë protesta në Tiranë, kanë qenë protesta në Prishtinë, ka pasur protesta në Londër dhe dje ka pasur protesta edhe në këtë vend ku ndodhet selia e UEFA-s. Madje është ngritur dhe një dron atje. Dje ka pasur protesta nga mbështetës të kombëtares shqiptare edhe në këtë vend miq të dashur ku ndodhet Edhe selia e UEFA-s madje është ngritur dhe një dron me flamurin shqiptar. Ku pra ka pasur protesta dje mm -hmm. ndaj vendimit arbitrar në opinionin e shumë prej tifozëve të Komisionit të Disiplinës së UEFA-s në lidhje me atë që ngjau në ndeshjen midis Serbisë dhe Shqipërisë në 14 tetor në qytetin e Beogradit. Okej. Okay? Okej, okay, dakor. Faleminderit. Mirë, uh, dua t'ju tregoj diçka tani që vjen nga Utah. Ju dëgjoni herë pas here për uh, abuzime, akuza për abuzime me fonde shtetërore, me mm. mjete shtetërore, por këto zakonisht ndodhin në Shqipëri. Kemi një rast tani që ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ushtarë nga Utah National Guard kanë lejuar që vajza angleze të vijnë atje për të xhiruar një video mm -hmm. dhe kalendar tani janë ca vajza mm -hmm. që vit për vit, nuk e di çfarë organizimi është tamam ky, por janë ca vajza bukuroshe që do t'i shikoni janë vërtet bukuroshe. Dhe do t'i vlerësojnë. Këto gocat çfarë bëjnë është bëjnë ca kalendar me bikini mm -hmm. dhe me armë ushtarake. Këta kalendarë u shiten çunave që i kanë qejf këto gjëra. Hajde pak zërin. Um, këtë vit kanë shkuar në Utah dhe në njërën nga bazat ushtarake atje, bashkë me ca ushtarë kanë mhm. xhiruar mm -hmm. video duke ngarë tanke, duke ngarë makina ushtarake dhe duke qëlluar me municion të vërtetë. Wow. Po. Yeah. Oh yeah. Ushtarët e kanë shijuar shumë. Oh, po, po. Normal. Por uh, tani janë në telashe me shtetin sepse i kanë lejuar këto gocat në bazën ushtarake të bëjnë qejf prej tyre. Të përdoren prej tyre, po, e të ngasin armë të ushtrisë amerikane, armë të vërteta. Si tanket. Edhe të qëllojnë me armë të ushtrisë duke harxhuar plumba etj etj. Kuptohet. Kapiteni që ka qenë në krye të këtyre do të lirohet është uh, Lieutenant Colonel Steven Fairbound, i cili të shtunën ka marrë edhe letrat për t'u larguar fare nga ushtria amerikane. Për këtë gjë. Po. Por video që gocat kanë xhiruar është me të vërtetë uh, interesante për të thënë më të paktën. Po pse nuk kishin marrë leje këto po? Ja, nga sa duket jo. jo. Janë marrë vesh sigurisht me çunat atje. Por uh, kanë bërë gallatë për sa ditë. Janë kënaqur duket. Janë kënaqur shumë me mitraloza e me oh. Wow, shumë mirë këtu. Po, po, nuk e di, duhet të jetë ndjesi e veçantë kjo që të jesh edhe lakuriq edhe të gjuash. S'e kam provuar ndonjëherë me thënë drejtë. Ashtu. Ata ju kanë thënë te kontra. Goca guximtare duhet të. Shumë goca guximtare, dhe jo vetëm, Olta. Nëse guximi do të ishte karakteristika thelbësore e tyre, do të kishe thënë Wow, sa trime. Po është edhe kjo pjesa e dritës. Po po po po. po. Rico e po. Oho, dy me pikë tash. Gjithsesi, do të vendosim një video në faqen tonë në Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit që tregon gjithë gallatat që gocat kanë bërë, gallatat Okej. Okay? Është një kalendar që quhet Hot Shots, secila nga vajzat ka prezantuar një muaj të veçantë. Gjitha kanë ndodhur në një bazë ushtrisë amerikane dhe janë u është dashur që për shembull katër nga ushtarët që nuk kanë ndonjë rang të caktuar, mm -hmm. kanë uh, marrë nga një gjobë prej 200 dollarësh për të paguar për municionin e harxhuar nga këto gocat. Kurse oficeri, siç u thashë, oficeri i tyre është shkarkuar nga ushtria. Për kaq. Mirë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky segment i mëngjesit. E latashme. Shumë interesant vërtet. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, pasi kemi dëgjuar nga Katy Perry që këndon Wide Awake tani. Ora është 8:41 minuta, miq të dashur, ju jeni me Radio Club FM në 104. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Unë jam Blendi, bashkë me Jerin, Altinin, Olden dhe Lorin që çdo ditë me ju miq të dashur, nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 100.4 edhe nga ekrani i Club TV-së. Ju përshëndesim fort, ju urojmë një ditë fantastike. Qëllimi ynë këtu në radio është për t'ju mbajtur në shoqëri. Faleminderit Altin për uh, Këtë ndërhyrje. Këtë kovë me akull. Mm, mm, mm. Emision. Ose më flas si presidenti amerikan Bill Clinton. Unë nuk bëra dashuri me atë grua. Ëm, um, e kisha fjalën për uh, Monika Luinski. E kemi një temë për diskutim për sot. Dua t'ju pyes ju se ç'mendoni, por kirurgji plastike, mbjellje flokësh, botox, Tërheqje lëkure, heqje rrudhash, heqje dhjami, e ku di unë se çfarë tjetër, të gjitha për t'u dukur më të rinj. Heqje celuliti. Pse ky obsesion me rininë është çfarë pyesim? Obsesion në pamje, në sjellje, ndonjëherë edhe në individë, në krye institucionesh. Pse kjo frikë nga mosha, nga përvoja, nga pjekuria, nga jeta? Miq të dashur, a është plakja vetëm një paradhomë e vdekjes apo është stadi më i plot i jetës. Ndoshta edhe një mënyrë për të dhënë leksione mbi të jetuarit. Mm -hmm. Plakja, por frika nga plakja që vihet re, që është kaq kaq e prekshme në fakt në shoqërinë tonë, jo vetëm këtu tek ne, por në gjithë botën. Gjithandej. Ka nevojë për një shpjegim pse kemi kaq frikë nga të plakurit, kemi frikë se do të vdesim. Pse duam të dukemi të rinj kur s'jemi të rinj? Apo kemi frikë se nuk na duan të tjerët? Nuk e di. Nuk e di. Kështu që mund na shkruani 069 20 70 222 është numri i telefonit për SMS-të tuaja 069 20 70 222. Përshëndesim edhe Loshin që na thotë se sot fillon viti i ri islamik. Islamik. Me shmer me Aris. Aris, po. Përshëndesim. Plakja duhet të ishte periudha e rehatisë me vetveten kurse për këta të botoxit është ambalazhi që ka shpeshherë më tepër rëndësi se përmbajtja, na ka shkruar Teuta sot në klubin e mëngjesit. Thjesht dhe vetëm nga tangërllëku e për të dukur në modë e bëjnë, na shkruan dikush tjetër. Ë, uh, ndërkohë Paolo thotë sido qoftë një ditë të gjithë do të vdesin, që është edhe një nga ato një fakt i patjetër. Kumte, kumte më të plota, po patjetër. Po. Ndërkohë kemi një fitues në lidhje me personazhin e ditës sot miq të dashur, po, një personazh i cili është pranë moshës së tretë Po, mhm. edhe duket nuk ka frikë nga mosha e tretë. Ky personazh është Shpëtim Nazarko. Oh, ne jemi një shoqëri totalisht e politizuar dhe sa më shpejt që të të, të shkarkohemi nga kjo, aq më mirë do ta kemi punën. Sepse për popullin shqiptar po bëhen njësoj të padëshirueshme, qoftë partia socialiste, qoftë partia demokratike. Okej, okay. Faleminderit, ishte Shpëtim Nazarko. E ka gjetur Gazi 743 mbaron numri, fiton kursin e fotografisë nga Art Center Tirana. Bravo Gazi. 2070222 miq të dashur tani do të nisim një quiz me seri këtu në klubin e mëngjesit. Unë kam një quiz për juve dhe sot qëllon të jetë gjeografik. Cili është kryeqyteti më në jug? Kjo është pyetja. Dakord. Do të përsëritet me versione të ndryshme. Cili është kryeqyteti më në jug? Do të testojmë miq të dashur se sa të vëmendshëm jeni në hartën e botës. Fillim fare tre kryeqytetet që ne do të prezantojmë janë Londra, po. Parisi apo Lisbona, cili kryeqytet është më në jug? 069 20 70 222 069 20 70 222 Pas pak do t'ju tregoj për një studim të ri mjekësor i kryer mm -hmm. në Shtetet e Bashkuara të Kanadasë. Po. Siç raporton edhe CBS News, njëri nga uh, burimet e lajmeve më serioze, e gjithashtu edhe gazeta Telegraph. Mhm. Mm dhe thotë që burrat, ky studim është kryer në Montreal, por po. burrat që bëjnë dashuri me 20 e më shumë gra mm. kanë risk të ulët për kancerin në prostatë. Mm. Që nëse doni që ta evitosh kancerin në prostatë, duhet të bësh 20, 20 plus partner. Thotë ky studimi. Po bëjmë listën gati. 069 20 70 22 për pyetjen tonë miq të dashur, cili është kryeqyteti më në jug, Londra, Parisi apo Lisbona dhe kjo na sjell tek Sha Radio. Ne jemi gati. Jeni gati. Patjetër. Atëherë gocat kanë menduar një fjalë. Unë dhe Altini dhe ju në dëgjim kemi për detyrë ta gjejmë se cila është ajo. Goca hahet? Jo. Ja. Është një send? Po. Është një send Altin. Ë uh, një send ieri mm. që nuk në, hahet. Domethënë është s'e fut në gojë. Jo, shërben për të gatuar apo? Jo, jo, jo, nuk shërben për gatim. Është një vegël, është vegël pastruar. Jo, jo nuk është vegël Altin, nuk është vegël. As për pastrim. As për pastrim, as vegël, është për bukurinë. Jo, është e jo, jo. domosdoshme. Është e domosdoshme, një send i domosdoshëm për njeriu. Po. Domethënë, mbahet në trup? Jo. Është i jo. nevojshëm në përdit në përditshmërinë tonë apo përdoret një herë në ca kohë për shembull? Është pjesë e diçkaje tjetër dhe prandaj po. them është e rëndësishme sepse pa këtë nuk do kishte kuptim. Ose nuk është e lejueshme që mos ta kesh këtë. Ti ke një të tillë Altin, Blendi po. Nuk është e po, lejueshme të mos ta kesh këtë. Okej, në rregull. Jeri nuk ka në fakt. Mirë, në mirë e mora vesh, është për drejtim mjeti. Ëh. Përveç uh, përveç ca makinave të fortëve që vijmë këtu. Po, po ata nuk e kanë. Po kjo është e vërtetë. Megjithëse kam uh, me thënë të drejtën që mos mm. bëhemi kështu të padrejtë. Nuk kam parë më, po ka pas një periudhë që shihje makina po. pa të tilla mm -hmm. në mhm. rrugë që ishte një lemeri e vërtetë mm -hmm. në mhm. vetvete. Të dalësh në rrugë jashtë shtetit me makinë pa të. Pa të. Nuk ka kuptim. Po, mund të jesh një vrasës për shembull. Bën një vrasje, ikën, s'i kishte targat. Kush e pa? S'kishte. Mirë, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit U2 vijnë tani me këngën e fundit. Kjo është The Miracle of Joey Ramone, miq të dashur. Ju jeni me Club FM në 100.4. Before it disappeared, I was aching. Një nga tmerret më të mëdha të jetës moderne është të të, të kenë fshirë kompjuterin. Sapo e kalova një tmerr vetë. Por ishte alarm i rremë. Fatmirësisht, fatmirësisht. Gjithë të keqes. Lavdi Zotit. Do të do të bëj një kurban të vogël sot. Po. Shenjë, si shenjë. Po, do blej biftek. Ah, miq të dashur, jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-së. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në 10 me mua Blendin, Jerin, Altinin, Olën edhe Lorin. Ciao, ciao. Um, hey. Dua t'ju kujtoj pak uh, se ka ardhur në Shqipëri Cinnabon, Cinnabon, oh, miq të dashur. Po. Jeri çfarë është Cinnaboni? Me tre fjalë. ëmbëlsira fantastike që kur i provoni Jo, jo, e kalove, e kalove, e kalove. Ëmbëlsira të mrekullueshme me kanellë. Po bravo, okay. Kështu është uh, miq të dashur është një një rrjet biznesesh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që vjen edhe në Shqipëri uh, ka atë standard të cilësisë dhe të shijes. E gjeni tek rruga e Kavajës, por ëmbëlsira me kanellë dhe jo vetëm tek uh, rruga e Kavajës pranë kishës ortodokse të quajtura mm -hmm. Cinnabon. Ka dhe numra telefoni nëse doni t'i merrni me vete në zyrë Apo në shtëpi, mm. nëpërmjet numrave 068 25 55 550 Dhe numri i dytë është 069 26 60 660 Po, okej, okay. faleminderit Jeri Atëhere, çuna dhe goca, e kemi lënë lojën këtu në klubin e mëngjesit Aty ku pyeta se cili nga këto kryeqytete është më në jug, e thashë, Londra, Parisi dhe Lisbona. Dhe është mhm. Lisbona. E ka gjetur Fabiola 458 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Po sigurisht Bravo. është Lisbona. Tani një pyetje e dytë, është e njëjta temë, cili kryeqytet është më në jug? Kujdes, do t'ju paralajmëroj për diçka. Pyetjet sa vijnë e bëhen më, më të vështira. vështira. Pyetjet sa vijnë e bëhen më të vështira. Nëse ju e dinit, po sigurisht se Portugalia është si të thuash në jug të Europës, Parisi ndodhet mbi të se është në Francë që është mbi Portugalinë. Edhe Londra aty aty me Parisin, por që gjithsesi më lart. Tani pyesim, cili është më në jug? Sydney, Wellington apo Jakarta? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Pyetjet për sot janë, cili kryeqytet është më në jug? në opinionin tuaj 0692070222 për këto pyetje e përgjigje ndërkohë që Jeri ka një material për të na ofruar tani. Dhe nuk e di nëse e mbani mend javën që kaloi unë ju tregova historinë e një burri 67 vjeçar i cili kishte lindur uh, që nuk shikonte. Ah, nuk shihte. Por nga një incident i vogël në shtëpinë e tij iu rikthye shikimi pas 67 vitesh. Mm -hmm. Kam një histori sepse unë fillova të kërkoj pak për këtë, më duk shumë e çuditshme, nuk mm. e kisha dëgjuar asnjëherë, por nuk është rasti i vetëm, oh. sepse është rasti edhe një i një gruaje nga Zelanda e Re, e ka emrin Liza Raid, në moshën 11 vjeçare ajo për shkak të një tumori që kishte në sy ka humbur shikimin no. dhe deri në moshën 24 vjeçare ajo nuk mund të shihte, nuk mund, mund të shihte asnjë mm -hmm. gjë. Por edhe kësaj i ka ndodhur një incident në shtëpinë e saj, në momentin që është ulur për të përqafuar qenin e saj. Në momentin që ulej për qenin, i kërciti një kokë jo, dhe prapë ka goditur, ka goditur kokën uh, poshtë tavolinës që kishte në kuzhinë dhe i është kthyer shikimi po në të njëjtën wow. formë si burri wow, wow, wow. 67 vjeçar. Uh, kjo i ka ndodhur në vitin 2000 dhe mm -hmm. aktualisht ajo është 38 vjeç dhe sheh në mënyrë të jashtëzakonshme si një njeri normal, por ende nuk dihet, ka ngelur një mister këtu tek mjekët se si funksionon si kjo gjë dhe si si po. Një njeri e vetëm nëpërmjet një goditjeje në kokë mund ta arrijë që t'i rikthehet shikimi. T'i rikthehet shikimi, kështu që miq të dashur, nëse keni një të verbër në familjen tuaj, Merreni. Ne ne nuk po themi, le ta sqarojmë se ne nuk po themi që duke i goditur kokën me jo, ndonjë gjë. Jo, se mund të ngelin në dorë pastaj. Në fakt kjo ka pas funksionuar jo vetëm me shikimin, që është një gjë e thjeshtë, Por mm. edhe me televizorin. I bie televizorit. Dikur pa. Po. E bën edhe tak po, kthehej. Kthehej figura për shembull. Ose radios për shembull, nuk e zinte mirë. Bam bam bam, ishte një vinte në formë, vinte në vetë. Ishte një mënyrë që oh. Oh. Tani më verbova Altini. Ti mos gjuaj pa mendje. Po, po. Gjuaj kur ta kemi mendjen. Oh! Mjaft me dhunën. Stop dhunës në klubin e mëngjesit. Atëherë, ëm um, kemi bërë një pyetje nga lajmet. Olta, kemi një fitues në lidhje me pyetjet nga lajmet apo s'kemi fare pyetje nga lajmet? Nuk s'mbaj mend se ç'kemi bërë deri tani. Atëherë është e fundit. Mm -hmm. Është nga ku është bërë protesta pra. Po, pra ku është bërë protesta? Në Zvicër. Në Zvicër. E ka gjetur Ariana dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Ariana. Okej, okay, faleminderit. Ëm, um, duan që të bëjmë një tjetër pyetje miq të dashur në klubin e mëngjesit tani në lidhje me lajmet mm -hmm. nga vendi dhe bota. Në prit prit se e di. Prit prit se e di. Çdo gjë në rregull Olta. Po. Okej. Okay. Okay. Mirë. Atëherë, miq të dashur, kujdes. Njoftohet se kjo forcë ka prerë kokat e 50 burrave, grave dhe fëmijëve një e nga një gjatë fundjavës në një masakër të jashtëzakonshme. Mhm. Mm kjo forcë e mund të jetë vetëm një forcë. Nëse mund ta quajmë kështu, ka prerë një e nga një kokat e 50 individëve, burra, pleq, gra dhe fëmijë gjatë fundjavës. Një tmerr. Kush e ka bërë? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja.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 Ta tararam, jemi gati tani për kthimin e Sharadios në klubin e mëngjesit. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëherë vajza unë dhe Altini Kemi rënë dakord për një fjalë 069 20 70 222 për ju dëgjues të dashur. Nëse e gjeni se cila është fjala që unë dhe Altini fshehim ndaj eh, Jerit dhe Oltës, ju mund ta dërgoni menjëherë atë në 069 20 70 222. Kujdes, kujdes, Jeri dhe Olta eh, mund të bëjnë pyetje mm, që mm -hmm. nisin tani. Është një ngjarje? Jo. Jo. Është një njeri i gjallë. Jo. Qe Qe Qelqi, jo, jo, jo. Por po. si qelqi, po, po, si qelqi se po mendoja, se qelqi për shembull kur është kur është në në gjendje të temperaturën temperaturë të lartë, është është është është i lëngshëm. Po. Kështu që nuk mund të thyhet ama kur qelqi ngrin, atëherë mund të thyhet. Kjo ngjason me me qelqin në këtë aspekt. Me çfarë? Me p. Jo, nuk fillon me p. Porcelan. Jo, nuk është porcelan, jo, jo, s'ka lidhje. U largu. Ëh. Jo. Jo. E vështirë është. S'kam asnjë ide. E vështirë është, po bëni ndonjë pyetje vajza që të keni ndonjë ide. A kemi këtu në studio? Jo, jo s'kemi, po të, jo, kishim këtu do ishim përvluar. Jo. Po, do ishim përvluar. Sepse në një gjendje mund të arrijë temperatura mbi 1000 gradë Celsius, po. Ju kemi ndihmuar goca nga zemra jonë bujare. Vetëm japim tani. Jemi me zemër bujare të gjerë të madhe. Jeri po, po mirë se ti dhe ke studiuar. Fillon me h. Fillon me h. Me h? Jo. H. Jo. Jo. jo ah, tash jo, mos do të jo. thoje hidrogjeni, jo. Hidrogjeni jam mos. Fjala është në cuk, në cuk. Si është në cuk? Përgjigja jonë është në cuk. Në cuk. Unë nuk kam asnjë ide. Okej, shumë mirë. Atëherë, goca, do t'ju ndihmoj pak. Mm. Në krahinën është një krahinë në Hawaii. Po. Krahina quhet Puna. U në Puna. Vu vu vu. Ka shpërthyer një vu. Ka shpërthyer një vu, po jo, nuk është vuja. Se vuja nuk është send. Një lë. Një llë pra. Që po ditë tash. Pikërisht. Jo, unë mendova llën, po nuk. Ju u afruat dhe e gjetët. Po nuk e the. Jo, nuk e thashë sepse po mendoja diçka më të komplikuar se kaq. Lëre Jeri mos e zgjat nëse. Ç'të themi ne Jeri? Llëja. Llëja është e saktë. Asi faleminderit asnjë gjë. Mm, faleminderit, faleminderit. E pse duhet. Na e thoje që në fillim këtë okay. lajmin edhe. Atëherë, shikoni këtë qytet të mrekullueshëm që Lori do na tregojë tani. Wow, wow sa bukur. Ky është Wellingtoni. Wow. Wellingtoni është kryeqyteti i Zelandës së Re dhe Wellingtoni është përgjigja e saktë në lidhje me pyetjen, cili është më në jug, mm -hmm. Sydney, Wellingtoni apo Jakarta? Të pafsha aty Altin. Shumë vetë ka thënë Sydney, shumë vetë ka thënë Jakarta dhe me sa marr vesh unë deri tani, e ka gjetur vetëm Dori. Vetëm Dori. Dori ka thënë Wellingtoni i Zelandës së Re është qyteti më në jug, kryeqyteti më në jug ndër Sydney, Wellingtonin dhe Jakarta. Dhe fiton okay? dy bileta. Bravo, i qoftë Dorit. Ëm, um, atëherë, do të bëjmë një tjetër pyetje. Sa vijnë dhe bëhen më të vështira miq të dashur? Cili është më në jug nga këta tre kryeqytete? Mhm. Mm Taipei, mhm, mm Hanoi apo Manila? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Tani jemi në Azinë. Mm -hmm. Ke parasysh, Azi juglindore andej nga ishujt, Taipei, Hanoi, apo Manila. Apo Manila, cili nga këta kryeqytete është më në jug se dy të tjerët, shumë e thjeshtë një lojë gjeografike, mm -hmm. 069 20 70 222, Hanoi, Hanoi, Taipei, Hanoi, apo Manila. Okej? Okay? Dakord. Kthehemi pas pak, tani është G. Palma bashkë me Blue Beaters që këndojnë... Uh, Grazie, S'ka gjë se do e zgjidhim ndryshe Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur mhm. Atëherë Tarara, mhm. tarara Unë kam bërë gati tre pyetje për lojen tonë sa njojmë kolegun Tek e cila do të marrin pjesë Altini, Olta dhe Lori um, Më falni, Altini, Olta dhe Jeri po, po, Lori do të vazhdojë me regjinë Më fal, Lori, e di që do të luash Por S'ka gjë se luajmë ne për ty. Mos u mërzit. Atëherë, shikoni se ç'do të bëjmë. Mhm. Mm Meqë nuk kemi letra, unë do të shkruaj një numër. Tam. Dhe ju të tre do më jepni ky numër do të jetë nga 1 tek 20. Mhm. Mm ai prej jush që do të jetë do të jetë më afër me këtë numër, që do të shkruash ti. Që do të shkruaj unë, ai do të jetë viktima. Oh. Ai do të jetë viktima, okay? Kështu që unë po e shkruaj numrin E pa vjetë në është kjo Nga njëshi deri te njëzeta Nga njëshi tek njëzeta Uf Ok Ta nisë më para Jeri 13 13 o tjeri Oh Jeri, bravo Altin Kush ka fat në lojë? Si është ajo? Ka fat. Më mirë mos ta themi. Nice, okay. Atëherë, i kam uh, gati tre pyetje miq të dashur. Jeri është tani duke dëgjuar tjetër muzikë. Altin, ke nevojë për një lapustil? Po, kam nevojë okay. për një lapustil. Edhe unë. Olta, edhe ti mm. një lapustil. Letra ju duhen? Kemi, kemi. Jo, kemi. Duar? Kemi. Kemi. Kemi dhe duar. Kemi një dy. Okej, okay, miq. Jeri është duke dëgjuar muzikën e saj tani. Altini dhe Olta do të dëgjojnë pyetjet që më vonë do t'ia bëjmë Jerit. Do të shikojmë nëse ju do të jeni në gjendje që të parashikoni se si do të përgjigjet ajo mbas pak. 069 20 70 222 për të luajtur me këtë lojë, duhet që të parashikoni ato që do thotë Jeri mbas pak, vetëm parashikoni ato që do thotë Jeri dhe nëse jeni të saktë në tre pyetjet apo tre përgjigjet e saj, do të jeni fitues. Ka gjithë. Pyetja e parë për Jerin është kjo. Jeri do të dëshiroje të merrje vesh se je shtatzënë në 10 sekondat që vijojnë, pra wow. papritur të marrësh vesh se je shtatzënë. Lajmin e bukur. Apo të marrësh vesh se nuk do bësh dot fëmijë. Ah, ah, çfarë dileme. Këtë pyetje e kisha për Altinin në fakt, e kisha të të merrje vesh që e dashura jote është shtatzënë apo që Nëse, por kështu që përshtatet për Jerin. Të marrësh vesh tani në çast që je shtatzënë apo që nuk do bësh dot fëmijë. Nuk është aq e vështirë si dilemë. Megjithëse Jeri mund mos ta dojë një gjë kaq të papritur. Kështu që Llogariteni vetë se ç'mund të thotë. 069 20 70 222. Duhet të merrni para parë. Kështu që. Tjetra është merrni para parë. Kështu që ti po thuan që opsioni i dytë është ça do të zgjedhë Jeri. Mhm. Mm mm. Okej. Okay. Shohim. Shohim. Pyetja e dytë. Jeri, do të zgjidhje të nisje një romancë të të gjatë, edhe të zjarrtë, edhe të zjarrtë me një centaur. Po po po. Pra një një burrë kalë, mm -hmm. apo gjysëm burrë, gjysëm kalë, kalë, nga mesi e poshtë do të jetë kalë. Ka të mirat e veta. Apo me një burrë sirenë. Oh, i cili është peshk nga mesi e, po, poshtë. Gjithë i dini sirenat. E gjithë i dini centaurët. Po, po. Kjo është, pra, kjo është dilema e vështirë. Romancë me një centaur apo me një burrë sirenë. Okej. Okay? Dhe pyetja numër 3 për Jerin është kjo. Jeri do të zgjidhje të flije me një jastëk të rehatshëm me një njollë gjaku. Oh, bo, bo. Apo me një jastëk gur të fortë dhe shumë të parehatshëm. Imagjinoni një hotel për shembull. Por i pastër. Por i pastër. Mm -hmm. I pastër por ama është gur i fortë, ai tmerrësisht i parehatshëm, ndërsa jastëku tjetër është shumë i mirë, cilësor, por ka një njollë gjaku. Një pikë. Okej. Okay? Okay. 069 20 70 222 për këto tre pyetje. 069 20 70 222 në pyetjen e parë pra pyesim, Jeri do të Doje të merrje vesh që je shtatzënë në këtë moment dhe ti s'e di as se si e qysh, apo që nuk bën dot fëmijë, tjetra është do të zgjidhje një romancë me një centaur apo një romancë me një burrë sirenë. Dhe pyetja e tretë dhe e fundit është të flesh me një jastëk shumë të rehatshëm me një njollë gjaku apo me një jastëk gur të fortë dhe shumë të parehatshëm. Kemi mbaruar Jeri, mund të rikthehesh në klubin e mëngjesit. Faleminderit. Hajde Jeri, hajde. Hajde. Çfarë dilema? Këta gjëra që presim. Ke ca dilema Jeri. për cilat do të japësh llogari mbas pak. Ndërkohë, miq të dashur, kishim një pyetje nga gjeografia unë tash. Cili nga këta tre kryeqytete është më në jug? Dhe tre kryeqytetet ishin Taipei, Hanoi dhe Manila. Dhe kanë thënë Manila. Përgjigja e saktë është Manila, Bravo. është më në jug nga Taipei dhe Hanoi. Edi fiton dy bileta për në Cineplex. Edi, dy bileta për filmin në Cineplex, ndërkohë do të kemi edhe bileta për në teatrin Kujtim Spahivogli. Janë të njëjtat shfaqje, kam përshtypjen? Tam. Po, Okej. Okay. Atëherë dy bileta për në teatër për të shtunën, do t'i japim tani. Dy bileta për në teatrin Kujtim Spahivogli për komedinë e të shtunës, shiko kush vjen. Shiko kush erdhi. Shiko kush erdhi. Atëherë. Cili nga këta tre kryeqytete miq të dashur është më në jug? Kartum, Tripoli apo Kairo. Jemi në Afrikë. Tre kryeqytetet janë Khartoum, Tripoli dhe Kairo. Cili nga këta të tre është më në jug? 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Kthehemi bas pak, tani është 9.34 minuta Ju jeni me klubin e mëngjesit Karen Harding do të vijë Khartoum oh. është më në jug se sa Tripoli e më në jug se sa s'kam qenë në një Sudan. Shumë nga foto. Ja. Nëse do të shkonim po në Khartoum. Por të pëlqen fotoja. Lezetshëm. Yes, yes, yes, very nice, very nice. Atëherë fitues është Skerdi 548 i mbaron. Bravo Skerdi. Bravo. Fiton dy bileta për të shtunën në orën 19 për te komedia Shiko kush erdhi. Shiko kush erdhi miq të dashur, është të shtunën në orën 19 në teatrin eksperimental Kujtim Spahivogli ngjitur me Teatrin Kombëtar këtu në kryeqytet ne japim bileta për në kinema, bileta për në, në teatr. Teatr gjithashtu. Mm -hmm. Sot në Club FM 104 edhe në ditët në vazhdim sigurisht çdo ditë në klubin e mëngjesit. Atëherë. Jeri. Po. Kishim uh, një lojë me sa mm. njohim kolegen. Me ty Jeri. Ku ti ke marrë pjesë në rolin e viktimës? Ah. Po. Dhe po, Olta, nëse kemi fitues sot të lutem jepi tani para se të fillojmë. Po, duhet të them që për këngën e ditës kemi Iglin 889 mhm. i mbaron numri fiton 2 bileta për në Cineplex. Targa ishte sha radio jon, Eneida mm -hmm. fiton një lule nga bota e luleve, 233 mbaron numri dhe llafi ishte sha radio pra, juaj, Amaril. Jo, më fal Arnaldo, Ornaldo. Ornaldo. 861 mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Ornaldo. Bravo. Oh, emri i bukur. Ornaldo. I veçantë. Mirë, um, gati Jeri. Gati. Okej. Okay. Atëherë, pyetja e parë për ty Jeri, mm. ishte kjo. Altin dhe Olta ndërkohë kanë bërë gati përgjigjet e tyre. Gati kemi. Jeri do të preferoje që mm -hmm. papritur mhm. e pakujtuar, tan, tani brenda këtyre 10 sekondave të ardhshme, të marrësh vesh se je shtatzënë mm -hmm. apo të marrësh vesh që nuk bën dot fëmijë. Oh. oh. Dilemë goxha e ah. vështirë, kemi menduar oh, ne. Jeri. Kemi menduar ne. Së... Lëre tani, se po fle. Okay. Po emocionuar. Hajde. Hajde tani. Shoku Altin. Ti çfarë ke thënë? Un kam thënë që jam me një bebë. Bravo. Bravo, dhe Altini është i saktë Ndërkohë pyetja e dytë për ty Jeri mm -hmm. është kjo Këtu kujdes, jeri Jeri, do të zgjidhje një lidhje romantike mm. Me një centaur Kujdes Jeri. Je e qartë për centaurin. Patjetër. Gjithë atributet fizike. Po deshe ta mhm. sqarojmë edhe një herë. Jo, nuk ka jo, nevojë jo, se e di jo, çfarë është. Okej. Që është edhe edhe si mjet transporti se të mban të mban burrin. Nuk ke nevojë për makinë. Po. Ti dhe burrin. Jo, jo, gojë kali s'ka. Është burrë nga mesi e lart. Vetëm trok, Altin. Po nganjëherë, nganjëherë, nganjëherë ja bën ai. Shumë me syze, është me syze. Apo me një burrë sirenë. Kujdes. Oh. Me një burrë sirenë. Sirenë që mund të të çojë brenda oqeanit dhe të shikosh madhështinë. Mrekulli. Kujdes Jeri. Mhm. Se nda, para gjithmonë kemi mhm. gjysmë njeri, gjysmë po. uh, kal apo gjysmë njeri, gjysmë peshk. Centaur. Centaur. Mm. Jeri. Wow. wow. Një centaur. Wow. Hey. Për arsye, dëgjojmë për arsye. Jo, edhe ekonomike. Makina s'më duhet, nuk do ndotësh ambientin. Do kisha dashur një gjë më të ëmbël. Një burrë sirenë. Një burrë sirenë. Jo, Olta. Vjen keq Olta. Një centaur. Je shumë e gabuar Olta. Unë kam thënë një burrë sirenë. Burri sirenë nuk jam i sigurt a është burrë apo s'është burrë. Për më tepër. Kurse centauri Aman tani. Po, është. Nice. Apo jo Jeri. Po. Të mos i vazhdojmë komentet mendoj. Pyetja numër 3 për Jerin sot është kjo Jeri. Mm. do të zgjidhje të flije në një jastëk të pastër, më fal. Mm. Në një jastëk të rehatshëm po. me një njollë gjaku, shumë i rehatshëm si jastëk, jeni në një hotel. Nuk është dhoma jote. Apo në një jastëk gur të fortë dhe shumë të parehatshëm, por të pastër. Jastëku i dytë është shumë i keq, edhe do dhëmbë koka. Por është akull, është akull i pastër. Është akull i pastër. Nuk do të shpifet. Njolla është vetëm nga njëra anë e jastëkut. Një pikë gjaku ka vetëm. Jo. Jo. Po e kupton se sa i parehatshëm do ishte dhe si do ndihej koka jote. Këtë lojë fiton Altini, që nga sa duket e njeh më mirë kolegen Jeri se sa Olta. Nga çështja e jastëkut. Sado që na zhgënjeu të dy te sirena, por gjithsesi, tani do të bëjmë një pyetje të fundit nga kryeqytetet. Kush është më në jug? Cili është më në jug nga këta? Mhm. Tre kryeqytete miq të dashur. E tani shpërngulemi nga Azia drejt Amerikave, në Karaibe. Shkojmë në Karaibe. Okej. Okej? Ikim. Pyetja është, cili nga këta tre kryeqytete është më në jug? Kingston, Jamaica Man. Mhm. Mm mm? Havana, Town, Kuba. Apo Nassau. Baham. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Cili është më në jug Kingston, Havana apo Nassau? Miq të dashur, tre kryeqytete në Karaibe. Labrinth këndon Let It Be tani në klubin e mëngjesit. Bravo James, bravo James Bay, miq të dashur Hold Back the River ishte kënga që sapo dëgjuam në klubin e mëngjesit. Jeni me Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-së, Olta. Po. Fituesi i fundit për sot është Është fituese dhe është Alma. Mm, parrojën e arit fiton një kontroll të plotë nga Spitali Amerikan. Po, Bravo. Kingston kush ka thënë Kingston? Kingston ka thënë Andrea. Po, okay. Dy bileta për në Cineplexx. Dy vajza. Pra. Bravo. Dy vajza në fund mirë. Vajza. Një vajzë, Antea pra dhe Andrea, Andrea. Ah, Andrea. Andrea mund të jetë edhe vajzë. Po. po mund të jetë edhe vajzë. Unë po e jap sikur të jetë djalë. Po. Andrea. Andrea. Ka dhe Andresa. Apo jo. Po. Po. Mirë, um, çuna dhe goca. Me që ishim uh, tek gocat që fituan në fund fare, le t'i japim një shans çunave. Kjo nuk është e thënë që të ndodhë kështu. Unë do të bëj një pyetje tani nga prit pritja ditë në lajme. Me shpresë kjo Është është diçka që çunat e dinë më mirë. Dhe do t'i japim një lule nga bota e luleve. Mund edhe të na surprizojnë. Mirë atëherë. Pyetja është kjo. Mm -hmm. Kush fitoi garën e 5 të Formula 1? Që u zhvillua këtë fundjavë. Kush fitoi garën e 5 të Formula 1 mm -hmm. që u zhvillua këtë fundjavë? Cili pilot Altin? Kujdes. Me qenë. Gara u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk do të them se ti e di. Mund të dish përgjigjen. Gara që u mbajt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerikës. Kush e fitoi garën e fundit në Formula 1? Ha më Altin kush? Ha më Altin digje s'ka gjë se. Cili nga pilotët? Pse duhet ta them? Mund ta thuash ti. Digje. Ha, ka problem. Digje. Në klubin e mëngjesit. Në Havaj. Nga Havaj, po në Havaj ka një havale për momentin. Në njërën uh, nga krahinat e saj, në krahinën Puna, mm. mm. Po. ku meqë ra fjala punojnë fort. Punojnë fort, po, është vërtet. në krahinën Puna miq të dashur ka shpërthyer lava. O, të ka shpërthyer lava, po. Dhe e, prandaj lava ishte fjala jonë për ditën mm -hmm. e mhm. sotme. Mm -hmm. Dhe shteti tani lava është duke lëvizur ngadalë në rrugët e Punës Mhm. dhe do të bëjë atë gjënë që bën vetë. Do të ngrijë ngadalë ngadalë etj etj. Shumë njerëz uh, janë paralajmëruar nga policia sepse lava arrin mbi uh, rreth 1093 gradë Celsius. Mm. Kështu që shumë e nxehtë mm. dhe dhe herë pas here thotë policia mund të ndodhë që ka shpërthime gazrash metani po. edhe të hidhen materiale lave në ajër. Kështu që kur i afrohesh, ke një risk që mund të digjesh nga gjëra që që po, po, po. Mhm. bëjnë ato fluskat e veta. Kështu që uh, policia ka vendosur një rregull dhe gardhe që thonë mos kaloni këtë gardh, mos iu afroni lavës kaq metra. Mm -hmm. Tani një zonjë 50 vjeçare me emrin Ruth Crawford ka marr rrahsen e vezëve oh. nga shtëpia dhe një seri tjetër objektesh bashkë me shoqet e saj mm -hmm. kanë vajtur dhe i kanë zhytur në llavë të shkrirë wow. për t'i pasur si suvenire më vonë kur llava ngrin. Mm. Ruthi ka marr foton me rrahsen e vezëve të lyer në llavë të ngrirë më pas dhe e ka postuar në Facebook E policia ka shkuar dhe e ka arrestuar. E ka arrestuar në shtëpinë e saj për thyerjen e rregullit. Ruthi është bërë shumë pishman, thotë Ta kishte ditë kështu. Jam 50 vjeç dhe ka thënë edhe ska lezet për mua që të m'dali fotografia në gazetë si e arrestuar për këtë. Jo, nuk është për burg, është një gjobë 250 dollar. Ah, mhm. Që nuk është ndonjë kushedi se çfarë për rrogat e larta dhe standardin e jetesës në Havaj. Por, por është gjithsesi Prapë arrestuar nga policia. Do marrin vesh njerëzit. Dhe po, e kanë marrë vesh, e morën vesh njerëzit. Ruth Crawford, vetëm sepse zhyti në llavë rrahsen e vezëve për të pasur një suvenir të një rrahëse vezësh të ngjyer në llavë. Wow. Kjo ishte e gjitha për sot në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ne ju urojmë një ditë fantastike. Fituesi i fundit Olta. Është Redi dhe ka thënë Hamiltoni. Hamiltoni, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, një djalë. Eh! Një lule nga bota e luleve për Redin. Oh. E kisha premtuar, e kisha premtuar. Mirë, bravo. T'ia bëjë dhuratë të dashurës. Shumë ironike Olta, vini re. Kalofshi bukur, mirupafshi.